Bo, biztan da, eh, ekin edo, beti nik da, laste reitea, minan, eh, anturatzeko, eh, eta, bon, beharrezkoa da, ateria edo Euskiare goxo da, goxo da, Ardurenean, kaskoritan, bon, bazen airia, gainean ziren, bolondres horiek eta ez dute sobera sufritu, bon, gero, biztan da, egira buruz sartuz bezala beti be, uh, xapa bazen, eta hor, bon, lasterkeriek eta bolondresek ere pixkat uh, sofritu dute. Bo... Anturatzeko aiz jau da beti uh, Hortan ez da dudaik, beti ere badira ere lasterketa uzten dutenak, ordean eh, konparatzen badugu beste urte eri begira, nolakoa izan da urtean? Bon, balditza gogorra zen, eh, laster egiteko, eh, azteko egun eta oitamor urtean, eh, balditza gogorra Eh. Eunguzia euskia ikin uh, lasterritu duzulaik eta bon, ez da ira entzinatzea eta biti indarra behar duzu eta akitzen da, akitzen da. Ea, uh, eh, kasik, uh, eh, boste honta ogoi parte hartzele ziren eta kasik erdiak uh, utzi dute uh, lasterkaldia. Hala ere, emozio handiak bizi izan ditugu hemen, bereziki bai gorriko elmugan, ultratrailarena, aipatzeko, joeletena ere. Bai, Bai badu, uh, 2000 malauan enginen ultra, enen duriko urte goziz historio difentat da, Eta zinez, uh, emoziona amondiko istorioak beti, uh, beti baloreak atatzen dira gizon bat, gizonen balorea horiek eta hara, Hortako, eneduriko hortako antolatzen dugu. Eh. Ez baginu, uh, kirol maila beti behar beginu sekatu, menturaz, menturaz uh, fite uh, ginen. Me hortako neduriko beti atxikitzen dugu gure antoro laguntza hori. Ejan ezagun, eh, Luis Tejero irabazleak, ego, irabazlea, bea egon dela, eh, bigarrenarekin heltzeko, elgarrekin helmugan, etzen horrat irabazteko, baizik eta, ejan duen bezala, eh, Euskal Trail eh, edizio hortan, parte hartzeko irugarren txapela zuen, hainbeste aldiz aldu badira eta hainbeste plazer hartzen bani maute, ahazuin bat bada. Ha, ba, ba. gure antolakuntza, hartzen dute antolakuntza handi bat, bakarrik uh, oberen uh, behar fet, erakusten du gure antolakuntzak uh, dela, uh, badirela balo horiak. Eta, uh, ara, uh, erakutsi du, gure lasterkaldian, ara, menturaz, hori zentzen du eta hori erakutsi nahi izan du, eta, ara, badirela baloreak izan batten baloreak ateatzen direla eta ara. Baloreak eta berri zaldu direnak eh, korrikalariak eh, aipatzen ditut, zeren eh, erdia baino gehiago hemendik kanpokoak dira. Ha, ba, erdia baino gehiago departamentu kanpoko kanpotik edu dira. Egan nahi du mila, seion jende edu departamentu kanpotik eta departamentuan bizi direnak eh, baditugu ezagunak oh, baiuna edo edo ortese edo pauetika eh, nola naiz eskualtraitzat eldu direnak hemen loitera hemen konsumatzera ordean ekonomiko hori eh, bon guai badakiu ekartzen bai gorri garaziko erri alde honi. Bilan biziki baiko jagodian aurtengo? Ba, ba, ba, bilain bako jabizten da, ba, ba, ba. ginen toko kondu guziak, pixkat uh, lujera dinen gira, uh, pausatuko gira, eta mendik biz pairu aste murian eh, bilana pixkat uh, endu laik, eta bon, hori hono beki hau ikusiko dugu, mainan ba, ba, baiko ja ez da, bai, baiko ja ala ere, bi mila laueun eta amak euro susen egaiteko eman dituzuela orten lagoziri, hau ere lehen zen eta, eh, ara, kontent, eh, elkartasuna erakusteagatik ere. Bai, kontengira, jaz, egon eta oitamak parte hartzelegintin, komunikatu dugu, aurrek dinditen aur batzun uh, launtzeko, eta, ara, uh, behoi uh, aur dira kasik doblea, bon, kontengira, ara. Badelaik, proiektu bat gilean beti hain jau da ditea eh, laster egitera. Elduen urteko datak? Oxion, eh, eniten horreino behatiak, eusten behatu ditut. Bon, normalki, nola naiz Salvatoreko uh, eh, aste buruan izan da. Eta uh, normalki, maiatzaren uh, oita batta da uh, Salvatore, eta ordean, oita bia eta oita irua izan da. Izen emaiteak urtarrilan beti bezala? Bai, urtarrilan uh, urtarrilan bezala tenorez izan beharko da, ba, bai, baitakigu fitea abian dela, mil esker, Kristian Zafrera. Bai, mil esker, eta mil esker eh, jindiren guziek eh, gure laguntzerat, eh, mendi horitat elasterkarien ikusterat, eta segi hola, eta haupo asko jarri